Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali Sherim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. Ahzob urushi Oldingi 1 yildan ko'proq vaqtdan beri elib berilgan lashkar harakatlarda qo'llanilgan moddiy va ma'naviy chora-tadbirlar orqali Yerim orolning vaziyati xeyli obdan tinchlanib qolgan edi. aminlik va xotirjamlik asosi jihatdan ustunlikni egillagan edi afsuski o'z tarixining batlarini oldamchilik suiqasd xiyonat buzg'unchilik ig'vogarchilik va makkor kazzobli qora dog'lar bilan yuyayotgan ashu yahudilar ozg'unliq uyqusidan yanli uyg'onmadi ularga yaxshilik yarashmadi ular aldamchilik va suiqasd qilish sababidan tortgan azob oqibatlardan ochiq savoq ibrat muommadi Natijada ular bo'libmi Bani Nazr yahudilarining katibashlari Xaybarga ko'chib borgandan keyin musulmonlar bilan mushriklar o'ttirisida bo'layotgan jiddiy to'qinishlarning natijasiga to'rt ko'z bilan tikilib turdi. Davr iqimi musulmonlarning manfaatiga qarab yuzilinib, ularning siyosiy nufuz doirasi kun sayin kengayishga va hokimiyat asosi bag'ansir puxtalanishga boshlandi. Ular hasad xumarlarda do'milinib, zəhər qoqaslarına kömülgəndək bob getişdi. Ola musulmanlarga qarta yeni başdan başqacha bir xil suiqas planlashqa kirishdi hamda ularni tal to'kisi yo'qotadigan cho'ng bir hujumga tayyorlik ko'rishga kirishib ketdi. Yahudilar hamda musulmonlar bilan bevosita qarshilashishga madar yetmaydigan bo'lg'ashqa, ashu razil maqsadi uchun ajoyib qo'rqinchliq va ajoyib qabih mundoq bir planni tuzib chiqdi. Xaybarlik yahudilarning katibashlari va Bani Nazr kotibaşlardan bo'lib 20 dak odam bir o'mak sifatida tashkillanib Makkaga bordi. Ular Makka mushriklarini payg'ambar alayhisolatu vasallamga qarshi urush qo'zg'ashga chaqirdi va ular bilan siyosiy do'stlik va hamkorlik o'rnatib, o'zdirmo bevosita jangga qatnashadiganligi to'g'risida va'da qildi. Quraysh taraf darhol ma'qul bo'ldi. O'tgan yili Badrda uchirish vaqasiga xiloflik qilgan Quraysh doiralari bu qitimqi zarbada ko'proq rol o'ynash orqali ashu chog'da daxliga uchirgan or nomusini oqlamoqchi bo'ldi o'mak a'zolari quraysh doiralarini indakka keltirib bo'lgandan keyin udul g'atifan qabilasiga berib ularnimi mushu nishonga undigan edi g'atifan taraf xushalliq bilan qabul qildi andin bu o'mak mushu atrofdagi arab qabilalari orasida taraf tarafga chepib yuqur tuvan qatrab yurib musulmonlarga qarshi jamoat fikri to'pladi qisqasi mana mushundaq eli nayranglar bilan yahudi siyosiy yo'llari va qo'mondon amaldorlari kufr kuchlarini payg'ambar alayhi alayhissalotu vassalomga qarshi birlashtirib tashkillashda muvaffaqiyat qozondi uzoq o'tmay har qaysi taraf va'dasiga asosan madinaga qarab yo'lga chiqdi quraysh va kanana qabilalari hamda ularning ittifoqdoshlari bo'lib 4000 kishi abu Sufyonning qo'mondonligida janubdan shimolga qarab otlandi Ular Marra Zahronga kelganda Bani Sulaym qabilasi qo'shildi. Sharqdan G'atifon qabilasidan Bani Fazara, Bani Murra va Bani Ashjaa qatorliq jamat va oymoqlar g'arbga qarab mandi. Shuningdek Bani Asad va boshqalarni qo'zg'aldi. Shunda qilib har qaysi qabila va oymoqlarning qo'shinlari top-top bo'lib belgilangan muddat ichida Madinaga qarab yo'l oldi. Amdiki ish Madinada qolgan edi. Bir qancha kundan keyin madina aholisining cho'ng kichik er ayol qiyri yosh umumi sonidan uch yassi eshib ketadigan o'n ikki mingdan ko'proq shu davrga nisbatan noyati zo'r qurolli qo'shin madina atrofida qora chumuli kabi mig'ildab paydo bo'ldi navoda bu birlashma qo'shin madinaga biraqli hujum qilib kiradigan bo'lsa musulmonlarning bu yerdagi mavjudiyatiga mo'ljallangandan ko'p xavf xatar keltiradi va ularning cho'ng kichik qiyri yosh hammasi qirg'in qilinib yurt makan باغ وراللىرى تەل تۆكۈس خانىۋەيران قىلىنىشىمۇ ئېھتىمالغا ناھايىتى يېقىن ئىدى. ئەمما مەدىنىنىڭ رەھبەرلىك قاتلىمىمۇ سەگەك ھەم يىراقنى كۆرەر رەھبەرلىك بولۇپ، ئۆزىنىڭ يۇمران ئۆيگە بارماقلىرى بىلەن دۈشمەننىڭ تومۇرىنى ۋاقتىدا تۇتۇپ، كېسەلگە توغرا دىياگنوز قويۇپ, vaziyatni oldin mo'lcharlab, atrofni diqqat bilan ko'zitib turvatadi. Шуңа бу жаһалат шайкалары өз макаллардан техи қозғалмасда Мәдина рәхбәрләре аллақачан өз хәбәрчеләре аркылы bu mislsiz xavf xatar to'g'riliq jiddiy ma'lumot topshirib olgan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ma'lumotni topshirib olgandan keyin darhol katta sahobalarni yig'ib lashkari kengash qildi kengashda qandoq qilganda madinani dushmanning hujumidan qo'g'dab qolg'ili bo'ladi degan masala ustida sahobalar bilan kengashdi natijada sahobalar bilan rahbarlik qotlama to'g'risida jiddiy va qizg'in g'ulg'uli bo'lib o'tgandan keyin katta sahaba salmon farisi roziyallohu anhu o'ttirg'a qo'ygan chora tadbirlar to'g'ri tepildi u mundoq degan edi ey rasululloh biz eronni mobodo dushmanning muosirsida qog'dak bo'lsak org'i qandak okib ko'li yutatdik mushu yerdimi shundoq qilsak salmon farisi roziyallohu anhu o'ttirg'a qo'ygan bu plan Әрәплер бұныңдың ilgir көріп бақмаған найты әмілі тәдбір лайя болған еді. Шуңа пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мұшу тактиканы қолданышны қабыл тапты да дәрхал тұтыш қылып, әр 10 адамға 40 кез қандак қолашны орылаштырды. Мұсылманлар қол-чқол найты қызғын кайфият bilan қандак қолашқа кірішіп кетті. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оларға илһам ва мәдәт беріп, ularning qandak qo'llash ishiga boshdan oxiri o'zi bevosita qatnashdi sahihul buxoriyda bayon qilingan bir hadisda sayil ibn said roziyallohu anhuning bundoq deganligi bayon qilingan biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan xandakda kecha kunduz billa bo'latdik ba'zilar xandak qo'lisa biz to'pisini yudib to'shaydik bu chog'da payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mundoq deydi ey olloh oxirat hayoti haqiqiy hayot muhojir ansorga qilgan iltifot anas roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda mundoq deyilgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam har kuni tong saharda qandik ko'linayotgan yerga chiqadi va muhojir ansorlarning birlikda saharning qahrdan sovuqlarga qarmay jiddiy qandak ko'layotganlarni ko'ratdi ularning yordamlashadigan qo'lchakkarlari yoki madikori yo'q edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning ochliq dard alimi ustida amgak azobi tortayotganligini ko'rib ey olloh oxirat hayoti haqiqiy hayot muhojir ansorga qilg'in iltifot degan edi sahobalar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bizga bayat qilgan mard muhammadga urushqa hur aqida yashash uchun ya sharaflik mamatqa deb javob qaytirdi ya'ni sahihul buxoriyda barra ibn azib roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda mundoq deyilgan man rasululloh sollallohu alayhi vasallamning handakdan to'pi to'shib hatto uning muborak tanlari to'pichanglar bilan bulg'unib ketganligini ko'rdim vaolanki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'krak qismida qo'yiq tuklar bor edi man uning to'pi to'shib yetib abdulloh ibn ravaha roziyallohu anhuning Мұны шеріні мұңлық ағыңды оқуатқалығын аңылған едім. Рәббіміз, сән болмасаң тапмас едік идаят, білмәс едік немідір, закат, намаз, розы, ибадат, ата қылғын бізлерге қатыр жәмлік саадет, елішқанды яу білін сәбір субат жасарет, бозақ қылды мүшіріклі, тұтып бізге адавет, dinimizdan yandursa qilmaymiz hech itoat u yana mundoq degan rasul akram sallallohu alayhi vasallam yuqorqi she'rining bo'zak qildi mushriklar tutib bizga adovat dinimizdan yondirsa qilmaymiz hech adovat degan oxirgi misrolarini noiti mo'nliq ongda eng yuqori pallaga ko'taradi musulmonlar mushundoq chabdaslik va jushqun ruh bilan ishlaydi vaolanki ular shu holatida qattiq ochliq azobini tortyotadi anas roziyallohu anhu mundoq degan Қанда bir changal чаңгал keltirilib, buzilgan yog' яғ tamoq тамақ qo'yiladi-da, да, qursqi to'limi osh bo'lganligidan uni tetimay yutib юті өтеді. Halbuki, taomning таамның hidi kishini bizlar qiladi. Abu Talha radhiyallohu anhu әнху degan. Biz Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga ашлық dardini shikoyat qilib, қосығымызға теңі ваған birdan toshni ichib ko'rsatgan edik. u qo'rsqini ichib ikki toshni qo'shlab tengib olganligini ko'rsatdi Xandak ko'lash jarayonida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning barhaq rost payg'ambarligini isbotlaydigan bir qancha mo'jiza va alomatlar ko'rilgan jabir ibn abdulloh roziyallohu anhu bir kuni payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning chiroyida ochliq alomatlarini ko'rib darhol uyiga berib bir paxlanni so'ygan va ayoliga buyurib Bir sa təxminən 2 kilogram orpini yog'unchoq bilan ezdirgan Ondan payg'ambar sallallohu alayhi və səlləmnin qışığı kelib, sahabilədən bir qança aylarni elib, uning uyiga berib kelishini astag'ina etqan. payg'ambar sallallohu alayhi və səlləm xəndək olavatqanlarının həmməsini elan qılıb, çoğun kiçik əmməylərini elib bağan. ular məngdək odam bo'lgan ular şu tamaqdan tənavul qılışıb, qo'rsoqlari to'ygan Lekin go'sht qozini asli eti, piltiqlab qaynavergan qochidiki orib xemirmi ming kishiga non qilinib bo'lgandan keyin yanala aslidikidan ko'p azaymagan noyman ibn bashir roziyallohu anhuning hamshirisi otasi va qarindishining g'azalanishi uchun quruq xo'rma elib kelgan u payg'ambar alayhissalotu vassalamning yenidan o'tganda Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам уныңдын хормыны сорған ва уни матар рак үстіге ташлап чечеп, хандак әһлни чакырган. ular kelib xurmidan yeyishga boshlagan lekin xurmi dasturxonni ko'payib ovubla turgan hatto qandak olayotganlarning hammasi to'yib qaytgan albuki heli xurmi dasturxon atrofiga chechilib turgan ibn sah rahimulla salman farisi roziyallohu anhudan shundoq bir hadisni naql qiladi madinning shimoli tarafidan boshqa hamma tarafini o'ng'ul do'ng'ul tashliqlar tog'lar bo'stonliq va qo'rmizorliq o'rab turgan bo'g'ashqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallam go'yo yetishgan harbiy olimdek mundoq zo'r qo'shinning madinaga biraqli hujum qilib bostirib kiralishi faqat shimol tarafdanla mumkin deganni paraz qilgan edi shunga u handakni madinaning shimoli qismiga kovlashni bekitgan edi musulmonlar handaq qazish ishini noyati jiddiy ilib bordi ular butun bir kun to'p qazib to'shib kech kirganda ondan uylariga qaytadi shundoq qilib ashu mislisiz zo'r shu davrning urush ahvoli bo'yicha qo'shin madina tavasiga qadam bosqicha xandaq qurilishimi aslidagi talab bo'yicha putib chiqdi dal shu kunlarda quraysh doiralari to'rt ming kishilik mushrik qo'shinni boshlab elib ziyoba bilan jarib orlig'idagi rumi degan joyning salsulri yig'iladigan kulchak bo'yiga tushdi g'atfan va ulog'i tava qabilalardan olti ming mushrik najdi tarafdan saldakka yiqib kelib ohud tegi tavasidagi niqma quyruqi degan yerga o'rinlashdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam musulmonlardan uch ming kishi bilan chiqib sal'i teg'i bag'riga tushib mudofiyada turdi Xandak okupi Peyğəmbər əleyhissalatu vesselam bilan dushman o'ttirisini ayirib turadi. Ularning jang borishi dushman aman mag'lub boludu edi. Payg'ambar sallallahu alayhi ve o'z öz madinada Mədində ibn ummi Ummu Məktum anhu ni qoldirib ayollar va balalarni shahar qal'asiga kirgizib o'tishni buyurgan edi mushriklar madinaga bostirib kirmoqchi bo'lib davaylab kelishivdi to'p tizam tik ketgan handak okupi go'yo kalganni sho'rab ib ketadigan surlik ajdirhodek og'izni cho'ng ichib turgan holatda ko'rindi shuning bilan ular musulmonlarni muosiraga elib yotmoqdan boshqa amal topolmadi chunki ular o'z makonlaridan yo'lga chiqqanda bu xil jang taktikasiga qarta tayyorliqsiz chiqqan edi Алдынқы бапты дейілгенедек, бұндақ жаң тактикісіні әрәпләп бұныңдың илгері көріп бақмағашқа, оның чары тәдбірлеріні жаң есабығы кіргізмеген еді. Олар қандектен бөсіп өтмекчі болып, ажыз алқыланы пайлап, қандек бойыға ат чаптырышқа башылды. Мұсылмалла оланың әрекет нишанны деқат білән көзітіп, қайсы тәрәпке ат чаптырса, шо тәрәпке етіп беріп, мұширкланың қандектен өтіп кетмесліге, yoki xandakka to'pib to'shqizib yo'l yasavonmaslik uchun qor yomg'irdek o'q yog'dirib ularni xandak leviga yaqin keltirmadi oxir quraysh chavandozlaridan bir bo'liklar muosira natijasini jimjitlik bilan kutib turishni xohlamaganchig'a bir turkum talvalar ot choptirib yiqilishga boshladi ularni ichida amra امر abduvud عبدود ibn abu ابی va و ibn ابن qatorliq botir باطر پالوالله مباید. Ola qandakning sal tararaq qezilgan bir yerga otlarini chaptirib kelib sakritib o'tkizib, sal e teg'i bilan qandak orlig'idagi tuzlanglikda ot chaptirib kuch ko'rsatishga boshladi. Bu chaqda ularga qarshi Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu musulmonlardan bir qancha azimatni boshlab berib, ularni har tarafdan qurshab, oxiri o'zlari ot sakritib o'tgan tor nuqtaga qistab apadi. Bu yerda mushriklar tarafidan Amr ibn Abdug'uvit musulmonlarga yakma yak ilish talabini qo'ygan edi uningga qarshi ali ibn abu Talib roziyallohu anhu maydonga tushib amroning qo'g'isini qayntadigan bir gapni qildi shuning bilan u etidan sakrab tushib qilichini qiynidan sug'orgunicha otning puti va bo'ynini chip uzivatdi ondan ali roziyallohu anhuga peshvo etib qilishlashdi oxiri ali roziyallohu anhu raqibiga qilich urib yiqitdi boshqalar chekingan peti qichib qandakka o'zini etishdi Ularning qo'rqinchi shu darajaga yetdiki, bosh sarkarda Ikrama ibn Abu Jahil Amr ibn Abu Wudning kallasining dumlab ketganligini ko'rib, naysini ilib olishga ulguramay qechib o'zini qandakka otdi. Mushriklar muasirni rosa kuchaytirayotgan ashu kunlarda qandakdan bosib o'tish yoki to'p toshqizib yo'l yasashga ko'p qitim urinib ko'rdi. Lekin musulmonlarni bo'sh kelmay, bahodirlarcha kurash qilib, ularga qor yomg'irdek o'q yog'dirib, va qarshilik ko'rsatib, oxir ularni maqsadiga yetkazmadi. Mushundaq jiddiy va keskin jang bilan mashg'ul bo'lib ketganlikdan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning va boshqa musulmonlarning bir qancha vaqt namozi qazo bo'lib ketdi. Sahihul Buxoriyda va Sahihul Muslimda Jabir radhiyallohu anhu dan naql qilingan bir hadisda mundaq deyilgan. Qandak urush kuni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yeniga kelib Quraysh mushriklarini tillab ketdi va ey rasululloh men shular bilan bo'lib ketib texicha namoz va vaholanki kun petib ketgani tasli qapti degan edi rasululloh sallallohu alayhi va sallam men ham texicha o'qiyamadim dedi shuning bilan biz payg'ambar alayhi salatu va sallam bilan birlikda tuvanga tushib taorat oldik payg'ambar alayhi salatu va sallam taorat oldi ondan asr namozni o'qidi uningga ulabla namoz shamni o'qidi Bu Allah burun kun petib bo'lgan edi. Bu namozlarning giyen bo'lib ketganligiga payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning bir aram boldı. bo'ldi. Hatto u namoz o'qishdan mahrum qo'ygan mushriklarga duoibat qildi. Sayyul Buhari'de Ali ibn Abu Talib anh odun naql qilingan hadisda mundaq deyilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam xandak uruş kuni Allah mushriklarning uy imoratlari va go'r qabrlarini o'tqa kızı o'tsin. Ола bizni toki kun patqanga қадар салатул ustodan mahrum qildi dedi imom ahmad ва imom shafiy rahimullohning musnat degan kitoblarda mushriklar shu пайғамбар payg'ambar alayhissalotu vassalamni peshin asr sham va xubdan namozlaridan to'sib qo'ygan shunga u bu namozlarni bir yo'lila o'qigan deyilgan imom navaviy rahimulloh mundoq deydi bu rivoyatlarning mazmunini birlashtirishning yo'li shuki muasir bir qancha kun davom qilgan ba'zi kunlari əsr namazlı qaza bo'lib ketgan bo'lsa, yana ba'zi kunlari butun bir kunlik namoz qaza bo'lib ketgan. Mushuningdan ma'lum bo'ldiki, mushriklarning xandakdan bosib o'tishga urinishi va musulmonlarning uzluksiz qarshilik ko'rsatishi ularga qaytirma zarba berishi bir qancha kun davomlashgan. Lekin xandak toneli o'ttirisida fasil bo'lib, ikki tarafni bir-biridan ayirib turg'ashqa, oraliqda bevosita urush va qonliq to'qinish yuz bermagan. balki ikki taraf bir birini yiroqdan o'qiya tutish kuch ko'rsatish va hayvi qilish bilanla cheklangan durust bu qitimqi elishda har ikki tarafdan barmoq bilan song'il bo'g'idek bir qancha kishi chiqim bo'ldi musulmonlar tarafdan olti kishi shehid bo'ldi mushriklar tarafdan o'n kishi yer tishiltildi ularning ichida bir yoki ikki kishilik qilish bilan bir taraf qilindi ashu tirkishish davomida said ibn muaz roziyallohu anhuga o'q tegib onun kökkan qon tomiri uzib etildi uni qurayshlardan Hibban ibn araqqa isimlik biri atkan edi bu chog'da said ibn Muaz roziyallohu anhu duo qilib ey Allah, sen ki, man uchun sening payg'ambaringni yolg'onga chiqarib ona yurtidan qo'llab chiqargan xalq bilan urush qilishdimi yaxshi ish bo'lmas kerak ey ben man o'ylaymanki ehtimol sen biz bilan mushriklar o'tirisidagi urushni mushu qitimqi urush bilan oxirlashtirding bo'g'ay navoda oldimizda quraysh mushriklari bilan oz to'la urush bo'ladigan bo'lsa meni hayot qo'yg'in sening yo'lingda urushni davomlashtiray ammo ular bilan bo'ladigan urushni to'xtatgan bo'lsang bu jarohatni oqtirib o'tgin va mushuning bilan meni dargoyingga ib ketgin degan u duosining oxirida yana ey olloh bani qurayza yahudilarining oqibatini o'z ko'zim bilan ko'migicha meni jinimdan ayrimasang degan Xo'sh, musulmonlar jang maydonining oldingi sepida mana shundoq eg'ir ham jiddiy qiyinchiliklarga bardoshlik berib, hayot mamatliq elishayotgan paytlarda suiqasdchi Makkar yahudilar o'zlarining u makonlarda toqatsiz tipirlab, zar nashtarlarini o'z teniga sanjish, ya'ni o'z putig'i o'zi paltit urishining ko'yida to'xtamay harakat qilyotadi. Bani Nazr yahudlarining bosh tag'ut katibishi Uyay ibn Axtab kechilab Bani Qurayza mahallasiga keldi. u ko'cha do'qmishlardan noid ehtiyotjonlik bilan o'tib oxiri kab ibn asad qurayzining darvozasi oldiga kelib to'xtadi va uning eshigini qoqdi kab tun nisbida kelgan bu mehmonning sargardan huvay ibn axtab ekanligini bilgandan keyin uningga darvozani ochmadi o'yay ibn axtab uningga to'xtamay gap qilib yurib oxiri eshikni ochirdi va ey kab man sanga yer jahonning izzat obro'yini elib keldim va saldek eqib کان zo'r qo'shin bilan keldim Мен Qurayshlarning отарман chaparmanlarining jimisini ib keldim. Рома degan joydagi көл bo'yiga tushirdim Ва G'atipan qabilasini mo отарман чапарманлар chaparmanlar bilan qo'zg'ab kelib, Uhud tog' bag'ridagi Zanbi niqomga tushirdim. маңа, таки menga ва Muhammad va uning odamlarini tup yiltizdan quritib yo'qotmoqcha bu yerdan kammaslikka ahdi badi dedi. Ka'b uning so'zlarini anglagandan keyin: "Ey Ibn Axtab, Azbiroy Sen bana yer cahanının ızzıtını emez, belki yer cahanının horluğunu ve güldürba yağmuruyu karı bulutunu ipkipsen. Ey huyay, mening bilan karing bo'lmasin muhammad manga sadoqat va vafo ko'rsatdi dedi lekin makkar huyay ibn axtab kabining eg'izidan kirib burundan chiqib yurib oxiri uningga allohning nomidan ahdi paymon berib navodi quraysh Atfan atfon qo'shinlari natijasi qaytib ketib muhammadni bir taraf qilib yutolmasa Mən qorğanğı sən bilən birlik kirib, başqa kəgəni tən görmən, dedi. Şunun bilən Kəb ibn Əsəd Peyğəmbər aleyhissalatu vəssalam bilən tüzgən əhdi və kelişimlərini yırtıb taşlab, musulmanlar bilən boğan münasibətini üzüb taşlamaqçı və müşriklər bilən birlik uruş sepigi qaytılmaqçı boldu. Bani Qurayzi Yahudiləri uruş aldıdakı tayyorlik xizmətlərini əmələ işlədi. İbn Səh rəhimullah mündəq deydi. Сафия binti Abdumuttallib rəziyallahu anha Peygamber aleyhissalatü vesselamның ammisi. Hassan ibn Sabit raziyallahu anhu ustida turib turvataddi. Hassan ibn Sabit raziyallahu anhu mu şu yerde ayalla ve balala bilen belleydi. safiya raziyallahu anhu mundaq degan shu esnada biz turvatkan qal'a atrofiga bir Yahudi payda bulup, ün-tünsiz tipirlap, uyaq buyaqqa çepişqa başıldı. O çağlarda Bani Qurayza Yahudiler bizga urush e'lon qilgan bo'lib payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan bo'lgan munosabatni o'zgan edi biz bilan ular o'ttirisida hech qanday mudofaa to'siqi mavjud emas edi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va barliq musulmonlar dushman oldingi sepiga otilinib ketgan bo'lib navodi birasi bizga tegish qilib qolsa payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldingi sapni tashlab qaytib kelanmaydi shoman hassan ibn sabitqa ey hassan qara ov yahudiy qal'a atrofini cho'klab qoldi qasam qilamanki agar bu yahudi bizni mudofiyasi ekanligimizni bilib qolsa o'z odamlarga xabar qilmaydi degilolmaydi holbuki rasululloh va sahobalar oldingi safda shun sen darhol tushib uni o'ltirayotgin dedi hassan alloh bilan qasamki sen bilasan bunday qilish mening mas'uliyatim emas deb javob berdi Шуның белән мен билимне баглап колымга чумакны алдым да, қаладан төвәнгә төшүп, аны пайлап Bir çağda pırsat kelib edi, onu orqa-orqadan cho'moqlab, oxiri o'ltirib Ondan qal'aga yenib chiqib, "Ey Hassan, eliqi yahudini men tushib bir taraf qilib Sen tushib uning nars keraklarini elib chiqqan. O er kishi bo'lg'ashqa, uningga yiqin berishim absiz ekan desam, Hassan, mening u yahudining nars keraklariga ojitim yo'q" deb unimidi. Haqiqatan payg'ambar alayhisolatu vasallamning hammasi Safiya radhiyallohu anha ning bu ajoyib jasoratining musulmonlarning xotin qizlarini va narsidek gudak bolalarini dushmanning qastidan muhofazat qilishda g'oyat zo'r ijobiy roli bo'lgan edi egilinishcha yahudilar bu qal'a va qo'rg'onlar musulmonlar qo'shinining kuchli mudofiyasi ham jangovar holati bilan qo'g'dilinibdi deb bilgan shunga ular bundaq harakatlar bilan qayta shug'ullanishga jur'at qilolmagan lekin o'zlarining musulmonlardan yuz o'rib mushriklarning tajovuzchi qo'shiniga iqtisodiy ta'minot bilan madad berishga boshlagan keyingi kunlarda musulmonlar ularning mushriklarga yordam qilgan ioni to'gilaridan 20 to'gini qo'lga tushirgan yahudilarning ahdini buzganligi to'g'risidagi xabar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga olinib edi u darhol bu xabarning rost yolg'onligini aniqlab boqmoqchi bo'ldi chunki bani qurayzi yahudilarining maydoni aniq bir tarafga ayrilgandilar andın ulağa hərbi cihətdə muvafiq tədbir qollanğalı boladı. Şoň Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bu xəbərini iniqlaş üçün Said ibn Muaz, Said ibn Ubada, Abdullah ibn Ravaha və Xabbab ibn Cübeyr rəziyallahu anhumalarını evətdi və sizlər berib bu xəbər toğruluq deyilgən gəp sözlərinin rast və yalğanlığını iniqlab görünlər. Əgər rast şundaq bolsa, mənə gəpni əyitib verək danla. Mən şunundan bilib olay. Kişilər arasında vəhimə peyda bolğanmısın? Navadı ular vədisdə məhkəm turğan bolsa, onu əl arasında önlükcə qalanlar dedi. Elçilər Bəni Qureyzi məhəllisinə yaxınlab berdi. Onların allaqaçan müsəlmanlardan yüz öyrənliyini bayqadı. Ular elçilərini oçuqdan-oçuqdınla haqarətledi. Hətta Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamə mütəl uzatıb Rasulullah deyilən kim o? Biz Rasulullah, Ənsari deyilənləri tanımayırıq. biz bilan muhammadni orasida hech qandoq ahd payman degan gap yo'q deb jo'yladi shuning bilan elchilar kayniga o'rilibla qaytib ketishdi va payg'ambar alayhissalotu vassalam bilan ko'rishib o'zzal va qora deb gap agitishdi yana ular yahudilar o'zzal va qora oymoqlarning rajia ahliga vafosizlik qilganidek vafosizlik qilibdi demoqchi bo'lishdi bu ish shundoq sir tutilgan bo'lsimi kishilar haqiqiy ahvolni sezib qilishdi Natijada musulmonlarning ko'z oldida ajoyib qorxunuşluq va ajoyib vəhimlik yana bir çox xavf qatar köləngis paydo bo'ldi. Shuning bilan bu musulmonlar tarixidagi eng qiyin, eng jiddiy ötkəl bo'lib qoldi. Ularning oldidagi son-sanoqsiz dushman qo'shini chumuli kabi mig'ildab turadi. Musulmonlarning ularni tashlab qaytib kirish imkoniyati qat'iy yo'q edi. Мұшындақ әхвал астыда бәне Құрайзы яһудилар арқыдын зәрбе беріп қалса, оларның hujumini to'sadigan hech qandaq mudofaa tadbiri yo'q edi. Оның үстіге аялла va balalar aşı vafosiz, aldamchi makkarlarga yaqin joyda hech qandaq mudofaasiz va muobizatsiz holatda turib Qisqasi, ular Alloh taolo ayni vaqtda ular yuqori tarafdanmi, tuvan tarafdanmi hujum qilib kelgan edi. Bu çağda gözlərinlə çəkçiyib qalğan, yürəkinlə ağzınlarga qaplaşıb qalğan, Allah haqqında türlü gumanlarda bolğan edinlər. Bu yerdə möminlər sınalğan və beşiğə gələn günün qattiqlığından goya ulanı yer silkiyətgəndə qattiq təvrinişə uçurğan idi. Sura Ahzab 10-11 ayətlər. Bu çağda bəzi münafıqların kesili aşkarlanışqa başlandı. Hətta ulanın bəzisi Muhammed bizgi Kisra, İran padişahlığı va qaysar rum podshohligining xazina yombularini yeydiganligimiz to'g'risida va'da beradi endi bugun birimiz qo'rqmay hojatgami borolmaydigan bo'ldik deb jo'ylasa yana ba'zilari kishilarni vahimaga silib uylarimiz dushmanga ochiq qoldi shun bizning uyimizga chiqib ko'zdan kechirib kelishimizga ruxsat qilsang chunki uylarimiz madinaning xeli sirtida deb qaytishni iltimos qildi hatto banu salama oymoqi jang maydonidan chekinish taraddudini qilib yurdi Bular haqida Alloh taolo buni oyatni nozil qildi. Ayni vaqtda munofiqlar va dillarda munofiqlik kesili ala, Alloh va Allohning payg'ambari bizga quruq va'dalarni qilib degan deyshatdi. Ulardan bir guruh odam bizning uylarimiz haqiqatan ochiqchilikda deyishib, payg'ambardan ruxsat so'rashadi. Bularning uylari ochiqchilikda emas, ular faqat qaytishni o'ylaydi. Sura Ahzob 12-13 oyatlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bani Qurayzi Yahudilerinin ahdini buzib, Ahzab qo'shiniga qo'shilib olganligi to'g'risidagi xabarning rostligini uqqandan keyin beshini yuga birdam yenicha yotdi. Hatto kishilar orasida har xil fitna ig'vo va g'ulg'ulla ko'paygan edi. Ondan bir chaqda u o'rnidan dasturib, Allohu akbar, ey musulmonlar jamoasi, sizlarga Allohning g'alaba va nusrat ato qiladiganligi bilan xush xabar berildi, dedi. Ondan u hozirgi o'tkinchi vaziyatga qandoq taqobil turish ustida plan tədbir tüzüşkə kirişdi və moşu planının bir qismi sifatida Madinaga bir muhofizatchi qism evatib, u yerdagi ayollar va balalarning dushmanning ushtumtut zarbasiga uchrab ketishining aldın aldı. Lekin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm üçün etqanda, çoxum kəskin bir tədbir qolunub, Əhzab qoşununu işki cəhətdən parchalashning çarı amalını izlash to'liq zörr idi. Шон пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мушу планны ишқа ашырыш үшін Ғатифан қабилесінің башлығы Уяйна ибн Хисни ва Хариз ибн Авфлар билан махби алоqilishib, ularga o'з qo'shinlarini qaytirib ketish badiliga Madinaning meva-cheva mahsulotlarining 3dan 1ni topshirishga kelishim tuzishni o'yladi. Shunda qilganda musulmonlar Quraysh qo'shinlari bilan qolatdi-da, ularni bir taraf qilish tezki to'xtamaydi. Chunki musulmonlar ularning kuch madorini ko'p qitim sinab ko'rgan va bevosita elishibmi boqqan. Shunga u o'zining bu o'yini Said ibn Muaz bilan Said ibn Ubada radhiyallohu anhu malaga maslahat tariqasida aytgan edi. Ular ey Rasululloh, agar bu Alloh buyurgan ish bo'lsa, so'zingni anglaymiz, shartsiz itoat qilamiz. Ammo u o'z fikring bo'lsa, biz uningga qo'shilmaymiz. Chunki bizlar bu چوکانو cho'qinib yurgan mushrik chaqlarimizda bu qavm bu xalqlar bizning yel yemishlarimizni ziyofat so'rinida yoki pul sanab setib olganda ondan yalaydi ala bugungi kunda alloh bizni islom bilan hurmatlab va hidoyat qilib sen orqali bizga o'z öz o'zimizni qadrlashni bildirganda ularga mollarimizni tortiq qilamizmi yo'q alloh bilan qasamki biz ularga qilishli beramiz xolos deyishdi shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu işkəylənin fikrini to'g'ri deb shundoq bu mening o'z fikrim edi butun arablar bir yangidan qo'l chiqirib sizlarga hujum qo'zg'ashga shundoqroq bir amal qilaylikmikin deb o'ylagan edim dedi va bu o'ydanmi voz kechdi shu asnoda alloh taolo o'z dargoyidan shundoq abjil va dono bir tadbirni o'rinlashtirib evatdiki uning bilan dushmanlar to'pi mat qilindi ularning birligi parchalandi va urush qizg'inligi sovib jangovorligi yo'qoldi alloh taoloning bu haqdagi o'rinlashtirishi mundoq bo'ldi Şu esnada Gatifan kabilesinin Nuaym İbni Esed İbni Amr Eşçi isimlik bir kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin aldığı gelip Ey Resulullah! Мен бүгінден итібарен мұсылман болдым. Менің мұсылман болғанлығымны халқым тегі ұқмайды. Шоң мені өзің қалап бір ішкі бұйырған деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оныңға. Онда қоз сен бәк мойым адам. Шоң сен бір илаж қылып дүшменді чекіндірішінің амалыны қығын. Чүнкі жан деген елі нейран демектір, деді. Шуның белән у пайгамбар саллаллаһу алейхи ва салламның янидән чыкканча удул бәни Курайза яһудларының кышыгы бат. У үз вакытында бәни Курайза яһудлары белән изгил үтәт ва уларның ичидәге мөһим кешеләр белән күрешеп, "Менең сезләр белән булган дуслыгымны, булыпмы менең сезләр белән булган мөнәсәбәтемнең коюклыгын беләсезләр, шундакмы?" диде. Улар, "Раст әйсән, шундак" дишти. Нуайм, "Мондак бер эшне ойлап бактыңламы? Белмәймен." Qurayshlarning ahvoli sizlarnikiga qat'iy o'xshamaydi. Yurt makon sizlarning mol-mulk, bola-chaqa va qiz-xotininglarni mushu yerda, bu yerdan boshqa joyga ko'chib ketolmaysizlar. Quraysh va G'atifallah Muhammad va uning odamlarini yo'qotmoq uchun kelib edi. Sizlar ularga hamdamda bo'lib yordam berdinglar. Quraysh va G'atifallahning mol-mulk, bola-chaqa, yurt makonlari yiroq-yiroq joylarda qoldi. Ular hozir fursat kutib turyotdi. Ta'lay kasug'u keldi. navodi kammay qolsa ular sizlarni muhammadga tashlab berib yurt makonlarga tikib yetidida ondan muhammad intiqomini sizlardan oladi devidi yahudilar ey noayim seningchi biz qanday qilamiz deb taqozzolik bilan so'rashdi shuning bilan noayim ularga meningchi qurayishlar sizlarga rani qo'ymag'icha urushga qatnashmanglar deb javob berdi ular noiti dono yo'l ko'rsatding deyishdi noayim bani qurayza yahudilarning qishidan chiqib Odil Quraysh doiralarining yeniga bordi va ularga mening sizlarga bo'lgan do'stligimni va samimiy sadoqatimni ubdan bilasizlar shundoqmi degan edi ular albatta shundoq deyishdi shuning bilan u mundaq ish bani qurayz yahudilari muhammad va uning odamlari bilan bo'lgan ahdlarini buzganligiga pushaymon qilishib sizlarning ichinglardagi nopuzli kishilardan bir qanchalarni raniga kelib muhammadga tutib berib buzilgan munosabatini asli keltirishga putishibdi Шоң ола тарапдан әлчі келіп, рәні сорса алдырап беріп қоймаңла, деп қойды. Андын бұ ерден чықып, Ғатифан қабелісінің каты башлары білән көрішті вә олағымы шыныңғы оқшаш бір гәпләні деді. Әтс шәмбә, яны Хиджирияның 5-жылы Шәввалның мәлім бір күні ақшымы гугум түшіп еді. Құрайшылар Құрайша яһудиларга адам эвәтеп, біз бұл жайда тұра бермейміз. Чөнки улағларымыз өліп кетишке башылды. Өтік аяқларымыз yırtылышқа башылды. Şoň bugün herketki kelsäňler, Muhammed bilen tygmy-tyg elişip bir tarap bolaýly, dedi. Bununğa qarta Yahudilar jawap qaytırıp, "Bugun günki şembe, sizler bilisizler, burun biz haqdan şembe günde iş qılğıçılarning beşiga näme günler kelmedi. Undaq bolmagandymy, sizler bizge moýum kişilerňlardan ränigi qoýmagyça, sizler bilen birge jengi qatnaşamaymyz" dep şart qoýdy. Elçiler Yahudilarning bergen jawabyny we oturgy qoýgan şertlerini elip gelip edi. quraysh va g'atifon doirlari azbiroyixuda noim bizga rost etibdikan deyishib ketdi shuning bilan ular yahudilarga qayta elchi avatib azbiroyixuda biz sizlarga mu odamni raniga qo'ymaymiz lekin sizlar to'pilib kelsanglar muhammad bilan tig'mi tig' bir taraf bo'lsaq dedi buni anglagan quraysh taraf azbiroyixuda ras rost etibdikan deyishdi natijada ikki taraf bir biridan gumonlanib qoldi Бөлініш вә ұқтылаплар дүшмен күшлерінің әр қайсы сәплерді кәң көлемді ямырап кетті. Мұшрикаланың ирадысы бошап, жән қызғылығы соғышқа башылды. Мұсылмалла Аллахқа дуа қылып, «Ey Аллах, әйіпімізді япқын, қорқынчымызды көтіріп әткен» деп илтіжа қылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Ахсаб қошынығы қарта алайтан дуа қылып, «Ey Аллах, кітап, Құранны назыл қығучы Аллах, хисабны тез ағучы Аллах, Әхзаб қошынны мәғлуб қылған. Ей Алла, оланы мәғлуб қылған ва оланың арысыға тәуірніш сағын деп тілейді. Аллах Таала өз пайғамбарының ва мؤмин мұсылманларның дуасын ақиқатан ижабат қылды. Мушриклар себеге тәприқ ва зидият ұшқыны тұтышып, ішчіден парчаланыш тізләшті. Оның үстіге Аллах Таала оларға шамал борандан ибарат өзінің ғайып қошынны ивәтті. Шиддәтлік боран чапқын, оланың чидір баргайына өріп ташлап, qozon qomuşlarını düm kömürvetdi. Yeni bir tarafdan alloh taolo ularga farishtalarni evatib, ularning qalbilariga qo'rqinish vahimi soldi Payg'ambar alayhissalatu vassalam sovuq qattiq bo'lgan shu kechisi dushmanning ahvolini o'qib kelish uchun O'zayfa ibn Yamani radhiyallohu anhu ni evatgan edi. U berib dushmanning noiti bearamlik ichida qaytish tayyorligini qilayotganligini boyqadi Shuning bilan u darhol qaytib kelib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni voqiflantirdi rasululloh bu xabardan intayin xushnud bo'lgan holda kechini bedor o'tkazdi ats attigina alloh taoloning irodasi bilan dushmanlarning hech qanday natijasizlik kelgan yo'li bilan qaytib ketganligini ko'rdi va shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir qatimliq qonliq to'qinishdan saqlanib qoldi alloh taologa hamdu sanolar bo'lsin u o'z va'dasini ishga oshirdi o'zining qo'shinini g'olib qildi Bendisi Muhammed aleyhissalatu vesselam'a yardım kıldı. Ahzab qo'shinni o'zi yolg'iz tarmar qildi. Natijada payg'ambar alayhisolatu vassalam g'amdan xalos bo'lib Madinaga qaytdi. Ahzab urushi sahih rivoyatga asoslanganda Hijriyaning 5-yili Shavvolda yuz bergan. Mushriklar musulmonlarni 1.5 oy chomisida muosiriga ep turgan. Tarixiy manbalarning har qaysi taraflarini birlashtirib ko'rganimizda muasir shu yili Shavvolda boshlanib, Zulqaydada oxirlashgan. Ibn Said rahimullohning rivoyatida Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Xandak urushi maydonidan Zulqaadaning 23-chi kuni chorshanba qaytib kirgan deyiladi. Demak, Ahzab urushi qonliq urush bo'lmasdan, balki keskin bir maydon siyosiy urush bo'lib, Onunda tilg'a og'idek ulush o'ldirish vaqalari yuz bermagan bo'lsa-mu, lekin u islom tarixida mushriklarning ishki jihatdan parchalanishi bilan oxirlashgan eng keskin vaqaligi eng jiddiy urushlarning biri bo'lib qoldi u mushrik arab kuchlaridan har qanday bir kuch madinada o'sayotgan bu yumron ko'chatni yo'lib yetolmaydi deganni jahon ahliga tunutdi chunki mushrik arablar har qancha kuchsimi ahzob urushida to'plangandek qayta to'planolmaydi shu jihatdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ahzob qo'shini chekinganda Әмді біз олағы ұжым қылымыз, ола бізге ұжым қыламайды. Біз қошын тартып барымыз, ола қошын тартып келемейді, деген еді. Давамы ба?